Que me que hacer desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están mejor. Buen día, tutor. Estamos a Radio Primavera. Som la classe dels castellers de P5. Avui, a, avui estem amb vosaltres la Clàudia Flores, la Emma, la Claire i jo, el Biel Garcia. Avui us parlarem de les colònies. Que vam anar en primer, segon, tercer i quart. Vam anar a la casa de colònies Les Tallades, que està a prop del pantà de Sau. Allà van fer jocs pel bosc. Van fer una excursió. Ah, van parlar de dos arbres que sempre estan junts. A Roura, durant els dos dies, ens van acompanyar dues proses bones. Ens van fer buscar ingredients per fer unes bosses de la sort. A la nit van fer un lloc amb les llanternes havien de buscar unes tauletes per fer un encanteri, per, tu, per trobar el llibre de les pocions de les bruixes. Fins i tot va sortir fum de l'olla on el vam trobar i després vam anar a ballar a una discoteca. L'habitació tenia lliteres, un van dormir a dalt altres a baix. Van dormir en sacs a dormir. Alguns tenien pelutxos per dormir i altres no. Ens va agradar molt dormir en els nostres amics. Les mestres ens van explicar un conte i en vam fer tres petits de bona nit. El dia següent, abans de baixar a vam recollir les motxilles i els sacs. Al matí vam fer una gincana. Vam ballar a un drac. El menjar dels dos dies estava molt bo. Vam menjar macarrons, croquetes, arròs amb tomàquet, sopa, pollastre i gelat de vainilla i xocolata. Ens va agradar molt anar a colònies. TV y ¡Ve! fins aquí el programa. Espero que os haya agradado! ¡Sos hasta la primera! Radio Radio Primavera. Fins Dice... La belleza está en el interior, recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy los problemas de la vida, elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees, mm, porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer.